svarīgi, ka tu dzied, ļoti svarīgi, ka tu aplaudē, ļoti svarīgi, ka tu pacel savu balsi. Lai gan tev šķiet, ka mēs visi šeit kopā dziedam, tā lai balsī nav vienkārši nosīga, bet tā ir ienozīme. Draudzēji svarīgi, ka tu cel balsi, tu pacel savu balsi. Dievam patīk dzirdēt tavu balsi. Mēs dziedāsim tam kungam un savas sirds vēstīsim uz Dievu, uz Dievu, uz augšu, savas acis, savas tie apstākļi, kas tur liekas kā Pēterim vai kā Pāvilam. Tad es tev saku, pazemojas Dievu priekšā un piesauc Dievu, piesauc Dievu, saka reiz Dievs man cel man augšā, cel man ārā, bet man, bet man apakaļ, lai laivā tajā drošībā. Jā, Dievs, mēs visi, kungs, nākam pie Tevis, Dievs. Šeit mēs esam šajā rītā. Dievs, mēs nākam Paldies, ka tu neesi kāda glezna vai kāds mīts vai kāds stāsts. Tu esi reāli dzīves Dievs. Halleluja. Dievs, un mēs, mēs paceļam savus acis, mēs paceļam savus balsis, mēs, mēs esam tam līdz šīs dienas tāds vārds ir, nu, kur es gribētu palūgt tev varbūt arī testu tādu sev atvilkt, kas tavā dzīvē darbojās, no tā, ka mēs iesim cauri un kas tā kā nē, kur tu esi iekritis un kur tu neesi. Bet tas ir tikai tev personīgi. Ja? Un šī tēma ir dzīvojiet cienīgi un ar cieņu. Dzīvojiet cienīgi un ar cieņu atmosfēra, kas sasien vēlniem rokas. <laughs> Interesanti garas nosaukums. Dzīvojiet cienīgi un ar cieņu, jeb atmosfēra, kas sasien vēlniem rokas. Un tā, es atceros, ka es tādu pagājušajā nedēļā Liepājai, nu, iepriekš gatavojot vārdus Dievam, nu, prasīju, nu, tik daudz punktus, kas ir jau pateikts, ko tu gribi, lai, lai, lai, lai cilvēkiem pasaka. Un es ticu, ka Dievs pateicis, ka šeit es gribu, lai cilvēki dzīvo. Vau! Wow. Jā, liela atklāsuma, slaviem, bet patiešām viņš grib, lai cilvēki dzīvo, bet nevis izdzīvo vai eksistē, bet lai dzīvo pa pilnu krūpu un ne jau krodziņā, ja? bet lai izdzīvo. Un Savukārt, lai izdzīvot to dzīvi, ko Dievs grib, lai mēs dzīvojam, ir jāuzņem viņa dzīvība sevi caur vārdu un garu. Amen? Amen. Patiesība mums darba bija. Un šis vārds un gars ir ļoti nepieciešams, un tas arī Efezēšiem trešā nodaļā ir tāda ļoti svētīga lieta rakstīta. Eh, Efezēšiem trešā nodaļa. E, eh, efeziešu pēc galatiešiem. Mhm. Un tur rakstīt šādu vārdu. 14 līdz 16, ja? Tādēļ es loku savus ceļus tēvu priekšā, no kā ik viena cilts, angliski rakstīts, ja cilts vietā vārds, ir vārds ģimene, tādēļ es loku savus ceļus tēvu priekšā, no, no kā ik viena cilts vai ģimene debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai viņš savas godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipri jūs iekšējo cilvēku, un tālāk jums ir, lai Kristus ticību turot mājot uz sirdīs. Ja? E, redzi, šitiem ir tā lieta, kuru es jau tā kā pieminēju, lai, e, ka mums ir nepieciešams svētais gars, ja? lai mēs saprastu Dievu vārdu. Ja? Un tad, kad Dievs atnes šo kad atnāk Dieva svētais gars pie mums. Klausieties, tas ir baigais, eh, baigā foršā atslēga. Eh, kad atnāk Dieva svētais gars, atnāk arī skaidrība. Un tas kungs iepriecina sirds skaidros. Un kad Dieva svētais gars apgaismo tavu sirdi, tad tev, tad notiek tā, tā, ā, man beidzot pielica. Jums ir bijis tā, ka tu klausies tādu svētītu eh, svētrunu un daudz, daudz dzirdēts, un pēkšņi tev tā kā lampa iedegās. Ir bijis. Jūs esat bijuši foršās svētdienās, tad vai ne? Un tad tev ir, wow, nu kādam ir nožēla, ka viņš ir bijis no nu, ilgāku laiku, varbūt tumsā, bet sirdī prieks paceļās. Ir tā bijis, ja? jo eh, pēc idejas ir tā, ka Dieva vārdam uh, un Dieva garam <laughs> viņam, kad atnes brīvību, kad atnes brīvību un gaismu, tad ir jāpaceļās priekam iekšā. Ja? Forši, ja kurā gadījumā tas tāda laba lieta. Nu jā, un, un bez svēta gara to nekādīgi nevar. Nu, un kad viņš apgaismo un piepilda, mēs sākam saprast. Mēs sākam saprast. Un, ja mēs paskatāmies, piemēram, kā ļoti liels svaidīts Dieva vīrs lūdzās Dāvids, ja, Pastudē, cik daudz viņš, 119. psalms vispār, cik daudz viņš lūdzās vispār, kungs, lai man pielec, lai es saprotu, lai apgaismo man, man saprašanu, tavu baušu ir mans gaismeklis, gaismeklis, gaismeklis, ja? Es domāju, ja Dāvids to tā darīja, ja? Uzaugams tur tajā visā, tad noteikti mums arī tas ritīgi nāktu um, par svētību. Nu, un uh, es nolasīšu jums vienu dzējoli, uh, kuru sarakstīju es pats šim dievkalpojumam. Un, eh, kas saka, lūdzu žēlistību nevienu no Dieva, bet arī no jums. <laughs> es nepretendēju uz pirmām vietām. Ja? Bet tas ir pa tēmu. Un to <laughs> varēja labāk. Kāds var labāk pasam uzrast labāk. Ja? Uh, ir kāds triks ar vārdiem iespējams, kas nevienmēr ātri uztverams. Daudzreiz vārdi pazīstami dzirdēti, mūsu saprašanas laukā sēti – Tomēr dzirdēts nenozīmē saprasts. Nav vienmēr viss tik gluži parasts. <laughs> Tagad bija aplausi, ja ne, kad es akstos. Jā. Uh, par ko ir runa? Uh, runa ir par to, kad uh, atkal un atkal ir tā, ka mēs daudz lietas dzirdam. Ne? Piemēram, ir svētīgi, svētīgi ir dot. E, Dievs tev mīl. Un mēs to dzirdam gadu, divus, trīs, četrus. Un, ja? un pēc desmit gadiem tu atnāc, noraudājies un pasaki vienā nometnē vai svētīgā vakarā, Dievs man patiešām mīl. Ko tas varētu nozīmēt? Desmit gadus Dievs tev mīlēja uz ausēm. Ja? Un, uh, nu tā sanāk, nu tā nesanāk, bet nu kaut kā, jā, jā, Dievs man mīl, un desmitajā gadā, jā, Dievs man patiešām mīl. Tu sāc raudāt, un izrādās, ka tev nav akmens sirds un ir miesas sirds, un izrādās, ka kāds tev bija vienkārši piemānījis desmit gadu garumā, un tad tu izraudies pa zaudētiem desmit gadiem, un dusmīgs esi pa nozaktējiem desmit gadiem, un tad tev Dievs saka, neskaties vairs uz apakaļ, ej uz tālāk uz priekšu. Kāds pazīst, par ko es runāju? <laughs> Jā. Izrādās, ka es varēju būt bagāts jau aizpagājuši gadu, <laughs> jā. pirms desmit gadiem, jā. Un kārties miljonāra konferences, bet kaut kas man viss iet garām. Nu, labi. Tātad tēma ir par to. Un uh, efeziešiem, uh, ah, jā, pirms es turpinu, uh, man vēlreiz jāpasaka, uh, kur ir tā, jā, Jesajā, Jesajā, uh, Jesaja, 5. Mm, nodaļa, 20. pāns. Lūdzu, saspicējiet ausas. Ja? Es šo Iesajas 5. nodaļa, 20. pāns. Un tur ir rakstīti šādi vārdi. Bēdas tiem, kas ļaunu sauc par labu un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu un gaismu par tumsību, kas rūktu dēvē par saldu un saldu par rūktu. Man bībelē pierakstīts pie šī panta, man personīgi es pat pierakstīju terminu spēles, jeb terminu spēlītes, jeb terminoloģijas spēles. Tā ir tā tēma, kad mums patiešām ir jāsaprot vārdu patiesā nozīme. Viens no vēlnišķiem, vēlnišķā panākuma noslēpumiem ir sagrozīta mēle izskatāta pervert tongue, ja? sagrozīta mēli, ja perversa mēli. Kāda ir perversa mēli? Tas nav uzreiz saistīts ar pornogrāfiju, ja nu vienīgi ar garīgo. Ja? Bet tad, tas ir tā, ka, piemēram, ļoti daudz to var redzēt politikā un arī reliģijā. Kad atnāk cilvēks, un tas, ko Dievs 2000 gadi sauc par kaunu, ja? par grēku, tas tiek pa 180% ar vārdu spēlēm sagrozīts, un tas nu tiek pasniegts kā pots. Piemēram, nu kādu mēs tādu radikālāku piemēru varētu paņemt? Teiksim, nu kurš būtu agrāk iedomājies, ka dievnamos varētu laulāt divus viena dzimumu cilvēkus? Nu, aizvien vairāk lietas uzņem apgrieziens, ka tā ir goda lieta. Un nevis tos laulājamos ar tādu uh, svētītu mietu palūdz aiziet no baznīcas, bet to laulātāju. Jums, jūs redzat, ka pa 180 grādu kaut kas ir samainījies. Un cilvēku prātos rodās sajukums. Kā tas, kas agrāk bija rūgts, tagad tiek sludināts kā salds smaga, bet 2000 gadu tas bija, eh, nu, eh, nu rūpts. Pušu mierā, esiet moderni, ja? Kas ir vārds esiet moderni? Tas ir vēl viens termins. Kā, ko nozīmē būt modernam? Kāds var definēt būt modernam? Kas būtu? Jūs vispār ziniet, ko nozīmē būt modernam? Plūst līdz ar laiku. Tā, jūs saprotiet, ir, tās ir vārda spēles. Un, ja, kāpēc? Tas ir tik svarīgi. Ja mums sagroz e, tādu Kristus vienkārši ar vārdu spēlītēm, nav vairs skaidrs ūdens, <laughs> nav vairs skaidrs gars, nav vairs skaidrs saprašana. Un ja nav skaidrības, kas tur ir, jūceklis, tildas, visāda veida nelietība. Ja? Dažādi viedokļi, e, dažādas novirzieni un dažādas tas šit, šito lietu nekad nepārvērtēja pa zem. Vēlns tā cilvēkus čakarē šito neiedomā. Tas ir viens no sātanis un piramīdas lielākajiem uh, panākumiem vārdu spēlēt. Ja? Labi. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi zināt. Efeziešana 4, 1 līdz 3. Efeziešana 4, 1 līdz 3 trīs panti, un tur ir rakstīti tādu vārdu. Tātad atcerieties, ka tēma bija dzīvojiet cienīgi un ar cieņu, ja atmosfēra, kas sasien velnam, velniem, velniem rokas. Tātad, tad nu važās slēgts sava kunga dēļ. Es jūs mudinu. Dzīvojiet tā, kā to prasa jūs aicinājumu cieņu. Visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu pamestam mīlestībā, censdamies uzturēt garu vienību ar miera saiti. Skatieties, kāds ir Dieva prāts. Es sākumā dalījos ar šo liecību. Dievs grib, lai cilvēki dzīvo. Amen? Amen. Bet viņš grib, lai viņi dzīvo sa cienīgi saskaņā ar to aicinājumu, kā viņš ir aicinājis. Un kur Dievs mūs ir aicinājis? No tumsas valstības, Dieva tēva valstībā, vai ne? Un viņš mūs izrauja ārā, viņš mūs ieaicina, a, tur jau ritīgi jāmācās dzīvot. Ja? Tur ir ritīgi jāmācās, tur ir pilnīgi, nu, stipri savādāk tā būšana. Ja? Un tāpēc Pāvils, esot uh, važās cietumā, viņš saka, es jūs mudinu, dzīvojam tā, kā to prasa jūsu aicinājumu cieņa. Un numur viens viņš saka pazemībā. Un numur divi viņš saka lēnībā. Numur trīs viņš saka pacietībā. Ceturtkārt panesot mīlestībā, ja tur viens otru. Un piektais puloties uzturēt vienību ar miera saiti. Un es nolēmu, sakot, sekot savam paša mudinājumam, paskatīties, ko visi šie vārdi, ko rakstīja Pāvils, nozīmē grieķu valodā. Es necitēšu jums grieķu valodu, bet uh, es neesmu grieķu valodas speciālists, bet ir tāda stronga konkordants, ja, kur katrs bībeles vārds, uh, cik man zināms, katrs ir iztiesāts vai no, nu, ko viņš ebreju valodā nozīmē, vai no nu grieķu. Ja? Tie, kas jūs esat tādi, eh, varbūt sastapušies ar stronga konkordants, jūs zināt, kas ir stronga konkordants. Ja? Uh, Un tur ļoti gudri cilvēki, ļoti, ļoti atšifrējuši dievu vārdus un visu to var pārbaudīt un redzēt. Un, un, un, no grieķu uz angļu, no senebreja uz angļu, no aramiešu uz angļu. Un, ja tu zini angļu valodu, tad jau tev drusciņiek. Nu, pirmais vārds, kā Dievs saka, es gribu, lai tu dzīvo. Bet ko viņš savu, savu kalpu saka? Es gribu, lai tu dzīvo pazemīgi. Un tā ir, iespējams, man liekas, ka tā ir pirmā vieta, kur vēlams sit. Tā ir vieta, kur viņš pats tika gāsts, jā, ne jau caur pazemību, bet op, op, op, opozīt. Pretējais pazemība ir lepnu, lepniem, lepnums, amen. Un tā ir pirmā lieta, kur, ko Pāvils mudina. Un, un kāpēc tas ir pirmā lieta, ko viņš mudina? Tāpēc, ka tā ir pirmā vieta, kur sit. Un šis, tad, bet viņš lieto uh, angliski šo vārdu, uh, es grie, grieķiski izlauzīšu mēlī, jums to pasakot, bet angliski loveliness, loveliness. Un šis vārds nozīmē uh, pazemīgs prāts, uh, prāta pazemība vai prāta pazemošana. Tātad kur ir rakstīts Latvijas visā pazemībā, tur grieķiski varētu būt domāts pazemīgs prāts, prāta pazemība vai prāta pazemošana. Un varbūt šis prāta pazemošana izklausās drusciņi dīvaini, bet jūs zinat, kā Jēkabs, Pēters un vēl kaut kur saka, zemojieties apakš Dieva rokas, tad viņš jūs paaugstinās savā laikā, un pazemīgie dabū žēlastību. Bet lepnējiem Dievs stājās pretī. Tas ir tas, ko viņš teica sievadā. Man patīk, kā viens mans skolotājs teica tā, e, nekad nelūdziet, lai Dievs jūs ieved pazemībā. Paši zemojieties zem viņa rokas. Tās ir divas milzīgi atšķirīgas lietas. Es ticu, ka es esmu tāds lūkšanas lūdzis, varbūt arī kāds no jums, vai arī jūs esat dzirdējuši, kungs, nu tad eh, kaut kā pazemo, pazemīgi man pazemo, ne? Dievs vār to, bet viņš grib, lai tu dzīvo no grī, brīvas gribas un brīvi zemojies apakš viņa rokas un apakš viņa Dieva valstības, eh, kā tur ir jāuzvedās viss, vai ne? Tas ir, eh, likums ir viens, tev un man. Mēs esam dažādi. Bet prasības no tā kunga mums visiem ir viens, vai ne? Es, es runāju šorīt ar vienu brāli, un uh, mēs teicām, uh, parasti draudzē arī saka, mēs esam ļoti dažādi cilvēki. Un ļoti dažādi viedokļi, vai ne? Nu, ir dažādi viedokļi par šo un to. Bet nezinu, kāpēc tad, kad vēdel, vēders kurkst, Viss ir zin, ko darīt. Tā ir. Visi zin. Ar visām savām dažādībām visi zin, ka, kad vēders ļauj, tad vajag iet pēst. Amen? Amen. Kad vēders spiež, visi zin, ko darīt. Kad ir sēdies pa daudz, visi zin, ka jāiet uz to. Nekādas dziļākas mācības tur nav. Ja? O, nē, kad nonākam pie šejienes Un Dievs saka, ui, nu ko? Tad, tad mums vajag ļoti daudz žēlstu. Kāds ir pazemīgs jeb, prāts? Zems. Kāds ir pretējs prāts? Augsts. Zemprātīgs, pretējais ir augstprātīgs. Es zinu, ka tāds zemprātīgs nav latviski, bet labi skan. Uh, kas ir vēl uh, lepnība? Un skaties, uh, zems prāts viens piemērs, kāds ir zemes prāts. Nevis depresīvs, bet zemes prāts. Zemes prāts citus vērtē augstāk nekā sevi. Augsts prāts citus vērtē zemāk nekā sevi. 180 grādi, vai ne? Viss. Divas priedes, kurās vēlams ir neapmaldītas. Otrs vārds. Angliski tas vārds ir, latviski tas vārdiņš ir uh, lēnība, lēnība, jā, lēnībā. Angliski tur tāds vārds vistuvākais ir kā iztulkots ir mīknes, mīknes. Un tas ir līdzīgs tāds vārds, kas arī iet kopā ar gentleness, kas, kas nāk, teiksim tā, no pazemīga prāta tālāk izriet tāds eh, maigums kaut kas, kas ir maigs, patīkams, mērens, laipns. Tā kā, teiksim, ja runā par klimatu, kad ir tāds foršs, patīkams, mērens klimats, nav ne karsti, nav ne augsti, eh, nav ne dzēr, ne sals dzeļ, nec karstums spiež. Jūs saprotat, pa ko ir runa? Un tā ir tāda eh, personas, tāds, kā viņš ir patīkams cilvēks. Viņš ir laipns, viņš nav as, viņš ir džentlmenis. Ja? Un pretējā lieluma ir šis asums, straujums un nelaipnība. Un nu, tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti, uz šo Kristus garu, Dievdēla valstībā. Pazemīgs un tad jā, maigs, patīkams, mērens, laipns, nepārspējams Es zinu, ka mums ir dažādi temperamenti, bet prasības jau visiem ir vienas. Es esmu tāds, es esmu tāds uh, trokšņojamāks cilvēks, nu, tā cauri dzīvē ejot, un, un, un reizēm tas ir labi, bet uh, ļoti bieži tas nav forši, ja? un uh, cauri dzīvē ejot, es, piemēram, ir tādi introvertie, kas ir vērsti uz sevi, un ir ekstraverti, ja? atnāk, apšķaudījis, nolemjās, eh, teiksim, uzbļauja, ja? Iz, izlādējās, kā saka. Ja? Nu, tad nu tieciet ar to galā. Ja? Un ir ekstraverti. Sēž tāds, ot, nu, introverts izšķaudās, ekstraverts to visu saņem iekšā. Ā, otrāds pateiks. Kā vajadzēja pateikt? Jā, paldies. Ekstravertais izšaujās, intravertais tagad pēc dievkalpojuma jau tā bija drūms. Viņš paliek pavisam drūms, un tad kaut kur viņš nezina, kā ar to tikt galā. E, es tāds, nu, galējības jums minu, jā. Ja? Un tad viens šūpājās eglis zarā cilpā, un otrs pasaka, tik svētīgi dienas izlādējos, jā. Ja? Bet prasības abiem, tas ir vienkārši doma, ka vai tu esi tāds cilvēks, kas vairāk tāds pārdomā sevi, jā, ja? tāds klusāks, mērenāks varbūt teikt, vai uz āras pridzeklīts prasības ir visiem vienas. Nebūt asam, laipnam, maigam, patīkamam. Un zem maigumu netiek domāts, ka, nu, nu brālis atķersies rokās, jā, ies pa Mārtiņu laukumu, bet tāds, nu, tu tā neievainos nevienu, jā? Okay. Nu, kā jau teicu, pretēji lieluma asums, straujums, nelaipnība. E, Trešā lieta, trešais vārds, kur eh, ir rakstīts latviski eh, pacietība, eh, angliski tas ir long suffering. <laughs> Fantastisks vārds, ja? Ilgi paciest. Ilgi paciest. Un tas apzīmē atturību no atturību no, no paškontroli, pacietību un kopsavilkumā. Tas ir tāds, kuram ir spēks, lai atrieptos, bet viņš atturas to izmantot. Ir tos, tur personi jūs tādu vienu zinat, kuram ir spēks nospiest tevi un mani, kā mušu, kā odu, kā knausi, ja? Kurš to neizmanto? Kas? Jēzus, Dievs. Es vienmēr Dievu, viena no pirmajām lietām, es, ko viņam es pasakos, ir par viņu uzticību un par viņu pacietību. par viņu pacietību. Ja? Kad viņš atturās, ka viņš savalda sevi, ka viņš paciešās. Un to pašu tikumu viņš gaida mūsu piemēram, mums gadās savā starpā kaut kas, vai ne? Vai dzīvē tev gadās, ja? Vai ne? Būt gadās, kad cilvēks nav šausmīgi ieriem. Ja kādam gadījies, nu droši, nu būsim atklāti, ja? Divi cilvēki, trīs, četri, pieci. Pārējiem nav gadījies, ka tev ieriem. Ir, vai ne? Es domāju, visiem. Klausies ļoti uzmanīgi. Dievs gribētu demonstrēt šo pašu viņa rakstura iezīmi sevi. Ja tev ļoti pazemo un ļoti daudz ļaunu pa tev runā, ir liels kārdinājums attiekties. Ir. Es nezinu, vai visiem, nu, bet man ir tik pa brīdi. Matīšana ir, labi, mēs sauksim vārds, ja, lai paliek inkognito. <laughs> Nē, nopietni. Ir, ir, ir kārdinājums atriepties. It īpaši tu to vari. Nu, kam nav, tas ir slavdien, es neapstrīdu. Ir izaugsmas līmeņi, labi raksta. Es, jā, tā var būt. Un viņš saka, nu, tev ir šī iespēja. Ko tu tagad ar viņu darīsi? Un atceriet, atcerieties, tā ir līdzībā, ka, ja es stāstīju, ja jūs saviem pārdarītājiem nepiedosiet, kad arī jūs tēvs jums nepiedos. Bet, kungs, man ir visas tiesības. Tas pārdarītājs pats man iedeva šīs tiesības. Un Dievs tēvs saka, jā, bet mana griba ir, lai tu nelietā šīs tiesības. Un atstāja to kungu par atriebēju, atmaksātāju šajā situācijā. Vai sāc lūgt, lai viņš nav tik riebīgs un kļūst tev par rietumu cilvēku. Ja? vienkārši to pateikt. Grūtāk izcīnot. Ceturtais vārds. E, Latviešu tur ir tā. Cits citu parastā mīlestībā. E, tas angliski tas vārds ir forbearing. Ja? Nu, grieķi, uh, grieķiski tas ir tā. Paiet malā, dot vietu, pamāk pašam sevi nost. Ir iespēja būt pa pirmo violu. Jūs zināt, kas ir pirmā viola? Jā, orķestri pirmā viola sēž priekšā, solo. Ir iespēja būt pa pirmo violu. 50% no klātesošiem vienmēr ir gaidījuši šo iespēju. Un tad nu viens pār otru, bēdājot krēslus, ejot pāri, ja, minam tu domā, ko tu tur runā pa vijo, vienlīdzin, kur situācija. Vai karjeris, karjerismu gars nāk virsū, vai pozi, position, spirit of position, vai ka tev sirds ir uz lielāku pozīciju, ja? Es gribu virzīties uz augšu. Kurus, kuri virzās uz augšu autentiski? Tā, pazemīgi, ja? Tāds, paaugstināt. Nav rakstīts, ka viņiem ir jāpaaugstinās pašiem. Amen? Un līdz ar to uh, tur ir tā, it kā tu esi to pelnījis, it kā tev ir visas iespējas, bet tas ir tā, ka tu kaut kā savā sirdī, savā nostājā, savā prātā, uh, tu paēji malā. Un šeit drusīņi jābūt uzmanīgam. Latviešu mentalitāti, ja? Eh, tev ir iekrist otrā grābe. Ko tad es? Ja? Un tad eh, kāds nekauja, kurš nav tik apgaismots kā tu, kurš nezina vārda, paiet malā dot vietu vai pavākt pašam sev nost, viņš ielec tajā postenī, un tad visi cieš. Ja? E, nē. Un tu saki, Dievs, ja tu man tā kā nevirs turien vai nedod to, man to nevajag. Un pat, ja tu man vīrs, bet tagad man dzen ārā, tad, man, tad pakārto tā, ka, nu, tas ej tā, kā tu tur gribi, nu, lai viņš tev vārdu. Respektīvi, šis vārds panest vienam otru daudz valodā ir nekačāt savas tiesības. Uzreiz viss kļūst skaidrs, līgsmības ir teiks. Uh, pretējais lielums ir cīnīties par savu pozīciju, plēsties, sagrābt, paņēmt. 180 grādu atšķirība visu laiku. Ja? Jā, bet man pienākās. Jā, bet viņš man, viņa man. Jā, jā, jā, jā. jā. Jāsim kopā. <laughs> Un uh, trešais pants. Uh, eh, censtamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Nu šitas vispār ir dūls. Uh, es pat angliski viņu neizrunāšu, jo man mēli mežģās. Ir meži smēlās, ja? Mēli mežģās. Bet tur grieķiski domāts šāds vārds par šo gāru vienotību. Esi tas, kurš pātrina to. Otru pieliec pūles, tas ir pa ģimeni, pa personīgo ģimeni, un tas ir pa draudz, un tas ir par sabiedrību. Dievs grib, lai mēs dzīvojam. Amen. Kā viņš grib, lai mēs dzīvojam? Miera. Pabeidziet kāds lūdzu. Miera. Un miera devēja Dievs. Un miera Dievs būs ar jums. Zinat, atcerieties tas rakstīts. Tagad skaties, kas notiek. Šitā pasaulī, vai tas būtu mājiņās, vai draudzītē, vai sabiedrībā, vai darbiņā, ir pilna ar ko? Ar konfliktē un tu tur vari gausties un raudāt, sākot ar pirmo ticības nedēļu un turpināt 12. dzīves gadā, kungs, šī pasaules mirna, paņem man ātrāk mājās un tā tālāk un tā tālāk. Un, un tad Dievs tev pasaka, es tev pateikšu vienu noslēpumu. Es to zinu. Ah, kungs, tā arī es nezinu, ko saka, šeit notiek uz zemes. Viņš saka, jā, es domāju, ka tev tur ir labums, slavas un eņģeļi un seraflidinās. Jūs smieties, bet tā reiz jau ne tā reizē ne. Bībelē rakstīts, ka viņš zina, ka Dievs izglīd bez ārtauksnējiem. Nu kā tad bija, jā? Vai mati neizkrīt? A mums nekāds, ka viņš nezina, kas, kurš jāderīgs prezidents. Jā. un, un šādās lietās Dievs grib, lai mēs dzīvojam mierā un lai mēs esam miera nesēji. Pretējais ir nemieris un uztraukums. Pāvils saka, man baigo, es, es esmu tas grieķu vārds, esi tas, kurš pātrin mieru procesu, kurš pieliek pūles, nevis vienkārši drusciņi piestrādā, bet pieliec pūles, esi uzcītīgs tajā, esi, ot šitam gan virzies uz priekšu. Šitam tu drīkst spēlēt pirmo violi, kurā gadījumā. Jā, bet es tā kā, tu, tu pa to amatu gribēji. Jā, jā, pa amatu, jā. Nē, kopējām labumam lies. Ā, tas ir man interesanti, kāds man labums no tā un strādā. Pretējie lielumi par šo gara vienotību patiesībā ir ļoti jācīnās. Par šo svētā gara atmosfēru. Eh, kā lai pasaka, es negribu nevienu aizskatu, nu šeit toči neaizskatu nevienu. Bet varbūt tev ir nācies piedzīvot tā, ka ir divi vai trīs cilvēki, kuriem tu sēji kopā un nolaidās svēta gara mākonis. tad ir liela tāda, un citreiz ir 200, 300 ticīgi cilvēki. Un nu, tu tik stipri to kungu neizjūti. Ne? Ir. Jūs zināt, par ko ir runa? Kur ir atslēga? Vienprātība. Kur divi vai trīs būs vienā prātā, tur es būšu viņu vidū. Ar 200, 300 cilvēkiem ir ļoti grūti būt vienā prātā. Piekrītiet? Tāpēc vajag, lai 200 lai svētais gars izlīst pār 200-300 cilvēkiem. Jo tā loģika jau nevienmēr izglābs. Ja? Kaut gan Dievs ir patiesībā ļoti loģisks. Viņš jau radības secību ir izdarījis. Ja? Bet viņš saka tā, esi tas, kurš pātrina, pieliek pūles, esi uzcītīgs, ej uz priekšu un strādā, lai būtu šī gara vienotība. Tātad pie gara vienotības ir jāstrādā mums reizēm liekas, mēs varbūt arī lūkšanā lūdzam, uh, nu, Dievs nāca mums vienā savu svēto garu. Ja? Tā jau ir, bez gara jau nekas nav, un viņš jau mūs ir vienojis. Teorētiski jā, bet praktiski tā vienotība reizēm neparādās. Tāpēc, ka pie viņas ir baigi jāpapūlās un uzcītīgi jāstrādā. Un pretējie lielumi šai uzcītībai un ātrumam un pūlēm ir kūtrums, slinkums, paviršība, atturība, bezdarbība, pasivitāte, vienaldzība. Uh, šitie esot, uh, es varu pateikt, pačukstāt uh, vienu noslēpumu, ka daudzi, kas darbojās atbrīvošanas kalpošanā, respektīvi, kas dzen, nu, vairāk dzena nekā vidusmērā <laughs> kristiešu dēmons ārā, kas mums būtu jādara katram vienam, viņi celt rokas un teikt, Tev, bet tu sauc dēmonu vārdus. Dzirdi? Uh, un kāds cits, kas dēmons neatbalsta, kas nav dēmona partijā, <laughs> tas saka, nē, tie ir miesas darbi. Un ziniet ko? Abiem ir taisnība. Kas tad? Uh, arī viņam ir taisnība jūs zināt to anekdoti, es to pateikšu. Uh, jūs zināt veco labo anekdoti, kad atnāk uh, trīs ebreji pie rabīna, ja? un uh, sastrīdējušies savā starpā, ja? un rabīns uzklaus pirmo, un pasaka, viennozīmīgi tev brāli, Izraēļa brāli, ir taisnība. Un uz otrs saka, jau, bet tu neesi man uzklausījis rabīnu. Un viņš viņam saka, e, nu, saka, tagad tu savu lietu, un izstāst, viņš viennozīmīgi tev ir tev ir taisnība. Uh, arī tev. Un tad tas trešais draugs, kas atveras tos divus strīdniekus pie rabīna, saka, rabīna, tā nevar būt, ka tam ir taisnība un tam. Un rabīns saka, arī viņam ir taisnība. Ja? Un tagad es pateikšu, ko es ar to domāju. <laughs> uh, kas ir vajadzīgs svētajiem garam? E, lai tiks spēlēts. Romiešiem 12. Nododiet sevi pašus par dzīvi Dievam patīkam upuri. Nododiet savu bodi, tur ir rakstīts ķermeni, bodi. Jā, tur miesa, bet tur ir bodi. Tātad ir vajadzīgs nodot ķermeni Dievam. Amen? Amen. Tad, kad es nododu savu ķermeni Dievam, es viņu nododu arī Dieva svētam garam. Bet svētam garam ļoti vajag, lai es daru ļoti vienu baigo lietu. Proti, atjaunojās savā prātā. Un svētam garam ir vajadzīgs apgaismot man prātu. Un man mutīgi jāatjaunojas, lai es varētu ar viņu saprasties un darboties. Kas ir vajadzīgs vēlam? Vecais, nāķaunotais, miesīgais prāts. Saprotiet? Un tā nu sanāk, kad miesīgs prāts vai miesas darbi ir fantastiski auglīgs lauks vēlna darbības platformai. Nu, vēl vienkārši, vēl sarežģītāks nevarēja pateikt. Ja? Jūs saprotat to? Un tā sanāk, ka no miesas, atcerieties, uh, jēga vēstulē, pat par gudrību, tāda ir uh, no zemes nākoša, dvēseliska, un trešā pakāpe jau bija dēmoniska. Respektīvi, no miesas pāriet uz tādu nu, no, nu, no zemišķas gudrības pāriet uz dvēselisko, un tālāk jau tas attīstās demoniskā. Tā kā tad, kad abiem vienkārši nav ir taisnība un nav taisnība, viņi vienkārši ir izlaiduši vienu posmu savā sapratnē. Trīs brīvēs apmaldījušies. Okay? Nu, labi, es ceru, ka es paskaidroju, bet ja ne, tad nu, būs labi. <laughs> un tagad eh, tas bija piektais vārds. Piektais vārds šogad. Nē, bet uh, Filipiešiem uh, vēl viena rakstietiņa. Filipiešiem tur būs ļoti daudz, bet mēs izņemsim tikai pavisam maz. Uh, stāsta, ka jūs esat čakli klausītāji. Ja? Jā. Filipiešiem 1.27 tādu vārdu rakstīt. Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlī cienīgi lai vai nu nākdams un jūs redzēdams vai prom būdams par jums dzirdēt, ka jūs stāvat vienā garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlī ticību, nekādā lietā nebīdamies no pretinieku draudiem. Uh, un tālāk es izlasīšu pēc tam no otrās nodaļas no 1. līdz 9. pantam, bet uh, eh, 27. pantā 1. nodaļa Pāvils saka, tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlī cienīgi. Tēma ir dzīvojiet ar cieņu, šis vārds efeziešos parādās, un cienīgi viņš filipiešos parādās. Ar cieņu un cienīgi. Jā, zini, mm, jūs varbūt atceraties, ka brālis Mātiņš veltīja septiņas dievkalpojums vārdam par cieņu. Atcerieties? Nu, pie jums varbūt viņš to vienā dievkalpojumā Ja? Un kāds ir dzirdējis terminu tādu garīgu vai reliģiju, reliģijas, kas nezinu, sauc, sauc, kas ir mūsu saprašana, vai kā viņi nosauc, bet pa svētā gara kultūru. Ne? Jūs nesat dzirdējuši? Jūs nesat dzirdējuši pa svētā gara kultūru? Ne? Ok. Uh, nu, piemēram, tā nav pieņemts. Esat? A, tur, citā kultūrā, tas ir normāli pieņemts. Piemēram, mūsu kultūrā nav pieņemts ēst suņus. Ir tā. A, kur ēd suņus, un tas ir superīgi, un pat uzteica, un dārgi. Ķīna, Korejā, Āzija, ja? Kāpēc? Tāpēc, ka tāda kultūra. Tagad pasakiet, Mēs nonākam Dieva dēla valstībā. Tur ir kultūra. Jā, kāda kultūra? Svētā gara kultūra. Tur ir, a kā, a kas ir kultūra vispār? Nodefinējot vārdu. Tikumu, pāražu, uzskatu un, nu, vai garā definīcija, kopums. Ja? Un, piemēram, ja Indijā mēs iestāsim govai, tad mums būs cietums vai pat uh, eh, laliņķošana. Ja? Ja mēs šeit iesparam bolēt, tad mēs viņu dzeram uz kurieni? Uz svētajiem, uz zaļajiem gadiem. tad, tad indiešu brālis un latviešu brālis nonāk un saka, nu, kā tad kungs mums turpmāk būtu? Nu, es nevaru būt ar šo brāli kopā, jo viņš spēr govē, go, gotē. Un, <laughs> ja? Jūs saprotat, mūsu kultūras viss šeit ir šķelšanās. Un tad abi šie brāļi lūdz Dievu, un tas latvietim viņš saka, kamēr tas indietis atjaunojās savā prātā un sirdsapziņā, nespartai govē. Ja? Un indietis lūdz uh, un saņem pasaka tam latvietim, ka nevajag spērti govē, ja? ka tā kunga labvēlība apņem visu viņa radījumus. Ja? Tā tad uh, eh, abi labi. Okay. Un, um, un dievalstībā ir pieņemts nebaidīties no pretiniekiem. Amen. Un tālāk, Filipiešiem 2.1.9. Es izlasīšu par šo atmosfēru, kultūru, kas ir Dieva valstībā, kas ir jātīsta un pie kuras ir jāstrādā cītīgi. Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristu, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildiet man prieku, turēdamies vienā prātā, lūdot vienu mīlestību, un dvēseles vienot ar vienu mērķi. Nestrīdēdamies ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdam augstāk par sevi. Un neraudzīsimies katrs uz savām, bet arī uz citu vai otru vajadzībām. Piektais pāns – savās starpā turiet tādu patu prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam. Fantastiski iztulkots latviešu. Septītais pāns – bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēku kārtā būdams, viņš pazemojams, kļūdams, pazemojās, kļūdams, paklausīts līdz nāvē, līdz pat krusta nāvē. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu par visiem vārdiem. Un, un tagad es nosaukšu ātri tās lietiņas, Dievs grib un pretējo lielu vienkārši. Numur viens bija stāviet vienā garā. Vienīgais mums pieņemamais gars, cik man zināms, ir svētais gars. Kāds ir pretstats vienam garam? Dažādi gari, vairāk gari. Otrā lieta - vienprātībā cīnāties. Kāda ir pretējā lieta vienprātībai? Nevienprātībā. Trešā lieta - nevienā lietā nebaidieties. Pretējais - bailēs. Ceturtā lieta - ieprieciniet uh, eh, citu citu. Pretējais - skumdiniet citu citu. Jā. Uh, piektais - mieriniet citu citu. Uh, eh, piekta, uh, piektais uh, - mieriniet pretējais - radiet uztraukumu un nemieru. Uh, sestais - esat gara sadraudzībā. Uh, pretējais ir Neesiet garu satraucībā. Ja? Kad jūs garu sanāk kopā, nevajag sanāk kopā. Vajag katram dievu lūgt mājās un kopā nevajag būt un nu, bla bla bla un visādas vēl dīvainas mācībiņas. Ja? Ir jābūt garu satraucībā. Ja? Privāti viens uz viens. Ja? Ja draudzē, nu, izstiepies un sēlies, nu nav tur nekāda dziļāka mācība. Nu. E, septītais. Sirsnībā Vai kāds ir pretējais sirsnībai? Es izdomāju, bet es nezinu, vai es pareizi izdomāju. Pretējais sirsnībai ir kāds? Kas tad? Cietsirdība, jā, kāpēc nē? Es pretēju uzrakstīju tāds augstums. Nu, asums, augstums, jā, cietsirdība. Nu, sirsnīgs ir tāds, nu kāds ir sirsnīgs, raksturēts sirsnīgi. Nu, sirsnīgs, jā. Ienāk un uzreiz kaut kas sāk plūst no viņa, vai ne? Astotais - līdzcietība, un pretējais ir vienaldzība. Un jums jāsaprot, ka tās ir svētā gara un dievu. Vienā pusē sauc svētā gara un Kristus kategorijas un pozīcijas, un otrā vēlnišķās. Kristus gars ir līdzcietīgs, jeb vienaldzīgs. Muļķīgs jautājums, vai ne? Kā es varu, kā es varu iztiesāt, cik es staigāju Kristus garā, piemēram? kaut kā no šīs vienas pozīcijas. Cik man nav vienalga? Jo es esmu vienaldzīgāks, jo tas ir lielāks rādītājs, ka manā dzīvē darbojās pretīgi gari. Un viņu darbību vēstuli nocietināt manu sirdi, prātu, saprašanu. Tad, kad Dievs atnāk, es jau teicu, viņš apgaismo, viņš piepilda, sāk rasties tev vienlīdzīgas izjūtas. Nu kā jābūt, jā, tev sirds ir no akmens pa miesu sirdi. Devītais – vienprātība, pretējais šķelšanās, vienā mīlestībā. Dievs grib, lai staigā pretējais ir katrs pa savam vai pa sevi. Vienā mērķī pretējais ir dažādi mērķi. Nestrīdoties pretējais ir kāds strīdoties. Uh, tālāk. Nelieloties pretējais. Eh, ja? Liel, lielībā dzīvojot, lieloties uh, lab, tālāk pazemībā cits citu uzskatīt par uh, nozīmīgāk, lielāk, uh, tur ir lepnība augstprātība. Un tālāk, nesot egoistam, jā, esot egoistam pretējais. Un pēdējais, esiet Kristus prātā, un pretējais, kas ir pretējais Kristam, par šitiem vārdiem, tad liekas, ah, nu, ok, nu. Bet tad, kad pasaka, ka viens ir Kristus gars un viens ir antikristus gars, a, kas ir antikristus? Antikristus gars ir Kristus gar vietā, tāds, kurš ir Kristus gar vietā. Un, ja nav šitās pozīcijas mūsos, tad kā tur kāds teica, dabā vai dieva radībā tukšumu ne ciešot. Un, ja tu neesi pilns ar īstu mantu, tu būsi pilns ar Nu, respektīvi, ja tu nepacersies skaidru avotu ūdens, tu būsi pilns ar kaut kā kolu vai fantu vai limpo. Ja? Un noslēgumā eh, es neiešu visiem tiem vārdiem cauri, bet es tikai divus vārdus gribu uh, vēl iztūkot un visu. Paldies par tavu pacietību. Oh, es ļoti, nu, ļoti gribētos, lai tev prieks ceļās sirdī. Mm-hmm. Paskaidrību. Un Filipiešiem otrajā nodaļā, ko mēs jau tur tā kā ieskatījām, tur ir tā, trešajā pāntā. Tātad, kāpēc tā? Es neredzu to īsti latviešu tulkojumā, bet uh, precīzi tur bija tā. Filipiešiem 2.3. Uh, ah, let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind. Respektīvi, lai nekas netiek darīts caur tādiem uh, strīdiem vai tukša goda, savu pašu goda meklēšanu, bet pazemību, bet prāta pazemību un atkal parādās šī prāta pazemība, kas bija efeziešos. Un tas vārds straif vai strīds ir, uh, ir uh, radies grieķu valodā uh, tā tulītās, kur ir nestrīdēdamies, ja? nestrīdēdamies. A grieķiski, angliski ir straif, a grieķiski tas vārds nozīmē, ka viņš ir saknē cēlēs no vārda intriga church Sunday. Ir tāds slangi vārds tail bearer, ja? ja viņš saka, iznēsā tādas tankas informācija un intrigas. Kā rezultātā debesīs izcēlās karš. Trešdaļa. Traka lieta. Traka lieta. Tātad, lai nekas netiek darīts draudzē vai tavā namā, kas ir izaugsmē no intrigām. Kādas ir intrigas? Kā tas ir apmēram? Uh, mēs šito postu apmēru vispār nevaram aprakstīt savā dzīvē. Gan arī pats esmu bijis intrigants un šausmīgi cietis no tā. Man vēl joprojām ir viens draugs, kas man 8, 20 drīz būs. Bet 18 gadus viņš man nav draugs, tāpēc, ka viņš noticēja vienam meliem. Mums ir īsti draugi pa visu mūžu. Tad skait īsti pa tu. Mēs visi esam citi. Trīs, četri, pieci, divi, viens, neviens. Jā, sāpīgi zaudēt draugu. Es viņu zaudēju, kad kāds aizgāja pie viņa, pateica divas lietas, ko es it kā par viņu esmu pateicis. 18 gadus man nav draugu. Un viņš negrib ar mani pat runāt. Sāp. Sāp. Nākamreiz, kad tu inkrišu, palaidīs vaļā, padomā pa cenu. Tas ir antikrists vairs. O, nu tu bēgza. Nē, tas ir vēlni gars. Ja tu darbojies kā intrigants, kā tēnka izplatītājs, mīļais, tas nav krists vairs. Un kāds ir intrigants? Uh, nu, paklausies, nu, gat, nu, man, nu, tā negribas, bet man uz acis vajadzētu tev pēdēt kāpēc ir kaut kas noticis, jānotiek. Bet nu tagad nē, tur citu var dzirdēt. Es jau tam negribēju atteikt, bet Māris. Nevis Māris, bet tas Māris. Nevis Māris, bet tas Māris. Mm -hmm. Mm -hmm. Nu, ko Māris? Vai gadījumā? Saprotiet? Un kādi leģendāri, intriganti vārdi tikai nesaka. Mārim. Jā, un Matīs man nesaka, jo Matīs parasti ņem vienu pie rokas, otru pie rokas un ved pie tautas tiesas un saka, vai patiešām tā bija. Matīs man nesaka. Protams, es viņam nesaku, ka Matīs tā dara, bet es zinu, ka Matīs tā dara. Jā? Jūs, jūs jūtat, kā tas darbojās, tikko nesaka. Cūkas. Tie vēl Citam viņas liekas ļoti aizraujošas, vai ne? Kurš skatās seriāls? Atgriežas pēc nagāk, ja? Ir īpaši veneciāls, meksikāņi un kolumbieši. Tu smējies, bet ja tu skatīsies, tas tev nāks iekšā, un tu drīz kļūs pa očmēlu. Ir Latvijā tāds očmēls. un tas ir no vārda. Tas strīds intriga, sācensība, saknē tas vārds strīds ir cēlēs no intrigām, tālāk tas apzīmē sācensību, ambīciju, paša personīgo gribu, atbalstītāju meklēšanu, šķelšanās skaldības dēļ. Ja, citiem vārdiem sakot, viss, kas notiek priekšvēlēšanās, seriālos un visur citur. Amen? Amen. Traka lieta, traka lieta, traka lieta. Ļoti bieži tā, ka cilvēki piemeklē nelaimi, visi draugi saka, ka brālim māsai ir kreņķis. Un viss mobilizējās uz ko vienā prātā, vienā garā? Uz aizlūkšanu. Kapitāli, kapitāli. Visi cīnās. A te, kad palaiž intrigu, kas notiek? Notiek dalīšanās un šķelšanās. Ar to nesakot. Salamā pamācībās rakstīts, ka šīs tēmas tulkojumā Good News, tulkojumā B. Uh, kā mums patīk, kā visiem, cik saldas, kā tur bija, cik saldas ir intrigas, un kā mums tās patīk norīt. Kaut kā tā, es pēc atmiņas piedodot, ja kļūdos. Cik saldas viņas ir un kā mums tās garšo. Un tas otrs vārds, un es ar to arī noslēgšu, ir vain glory, jeb tā neliela kur ir rakstīts tā lielībā, bet tas ir rakstīts, uh, tas ir domāts par tukšu godu, ka tu meklē sev godu, tas ir tukšs gods, tu cenies pēc salmiem un vēja. O, tas vārds apzīmē, tas tukšais gods, tā ir sevis pievilšana, kā Salamans teica, savu pašu godu meklēt nav gods. Bet, kad tu meklē savu godu, tad tu patiesībā meklē sev negodu. Treškārt, ka nepamatot sevs e, pašpaukstināt novērtēšanu, tas atzīmē e, ceturkārt tukšu viedokli, piekārt tukšu atzinību. <laughs> Un tagad ir pēdējā rakstē. Aleluja! Kāds, kurš priecājas, saka, aleluja! <laughs> Otrā korēniešiem desmit. Desmit četri. Tu esi izturīgs, malacis, paldies Tev par izturību. Es esmu bijuši. Tā, 2. korintiešiem 10.4. Un varbūt trešo arī, jā. Mhm. Uh, eh, 2. korintiešiem 10, 3 un 4. Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dievu priekšā cietokšņi novārtīšanai un nepītie cietokšana 5. pantā. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgas iedomas, kas paceļas pret Dievu atziņu un uzvaram visus prāts, lai tie Kristum ir paklausīgi. Un tagad skaties, kā tas darbojas. Tā nav gala atklāsme, tas ir tāds doma aizmetnīts. Jā, esmu jums rādījis, ka cilvēkam augstākā vieta ķermenē ir kā ir galva, ar ko mēs domājam reizēm ar galvu un reizēm ar, arī ar galvu. Bet tagad ir vajadzīgs. Ja šeit, šajā vietā, galvā, kas ir augstākā vieta, kaut kādas domas, viedoklis, aizspriedums, ir ticis visaugstākajā vietā. Un tas vada tavu domu, dzīvi un ķermeni, tad viņu vajag gāst. Un tas ir tas, ko Pāvils saka. Vajag tā, lai tas, kas bija 180 grādos augšā vai ziemeļos, vajag viņu dienvidos ar kājām. Saprotiet, pa ko iedot? Tāpēc Pāvils saka, mēs apgāžam. Ko mēs apgāžam? Elpas tavs. Augstīgi svētīgi vienkārši dzīvo te. Un tad tas, ar ko mēs agrāk lepojāmies savā aklumā, nu jau mums liek sakt. Un tas, no kā kaunējamies, mums liek būt god. Jūs saprotat, jā? Un tā ir Dieva gaisa, un tā ir tā cīņa. Hmm. Okay. Un uh, mūsu cīņas, cīņas ieroči nav miesīgi. Jau pats vārds cīņas ieroči parāda to, ka ir cīņa par ko? Par augstienām. Šis pieder kristum, bet augstienas, augstienas ir ozolēm un kvētiem. Ok, es ceru, ka tu esi iepriecināts un apgaismots. Man, man viss būs labi. Uh, nu jā. Tevis tēvs, es tev pateicos par tavu gaismu, un uh, ko tu dodi. Un, uh, viss mūsu cīņas ieroči ir uh, no tevis. Uh, tie ir gaismas ieroči, tie ir spēka ieroči, tie ir tava vārda ieroči, un tie ir svētā gara spēka ieroči. Un tāpēc mums Dievs mūsu ieroči ir lūkšana tev pateicība, slavēšana, arī pielūgsme, tava vārda apliecināšana un viss tas, kas tev ir tīkams, labs un pilnīgs. Es tev pateicos par tavu darbu, tev brāļiem un māsām, un es tev lūdzu tavā žēlistībā, lai tu bagātīgi izlēji turpini lietas savu garu par draudzi, par cilvēkiem, mums, jo tā kā Dāvids saka, tikai tavā gaismā mēs redzam gaismu. Un tava gaisma nāk un nosludināta vārda svētā gara spēkā. Tas atver acis, tas aizskar sirdis, tas nostata skaidras izvēles priekšā. Tad nu, es tev, kungs, arī lūdzu, lai, lai mūsu dzīvēs nebūtu nec divējādi avoti no mutes nāk, te rūkts, te salds, kā mēli nepareizi lietojot. Kā arī, lai mūsu prātā būtu domas, kas ir tīkamas, pilnīgas, kā tur bija viss tas, kas Filipiešos ir uz, kad mēs domājam tikai par to, kas ir labs, tīkams, pilnīgs, kam laba slāva, kas patīkams. Ja? Viss, ka mēs domājam par svētā gara kultūras lietām, par Kristus lietām, par to, kā tās lietiņas notiek debes valstībā, Dievs palīdz mums arī sargāties. Jā, tiešām ir vajadzīga žēlastība, lai mēs ikdienā staigātu un atcerētos to patiešām, kurš vārds nozīmē